Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, September 2006. John, chapter 3. Ήντε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτό, άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήλτεν προς αυτόν νυκτός και είπεν αυτό, «Ραβί, είδαμε νότι από τειού ελιληθάς διδάσκολος. Ουδίσκαρ δύναται ταύτα τα σημεία ποιήν ασυποιήσε αν μη ο Θεός μεταυτού απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Αμήν, αμήν λεγωσή, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ουδήνατε ειδίν την βασιλεία του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικοδημός, «Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθήν εγερόν ον, μη δύναται εις την κοιλιάν της μητρός αυτού δεύτερον εις ελτίν και γεννηθήνε». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Αμήν, αμήν λεγωσή, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ουδύνατε εις ελτίνης την βασιλείαν του Θεού. Το γεγενημένον εκ της σαρκός σάρξ εστίν, και το γεγενημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστίν. Μη θαυμασείς ότι η πόντση δι μας γεννητήνε ανώτεν, το πνεύμα όπου λείπνει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κοίδας πότε έρχεται και που υπάγει, ούτως εστίν πάσο γεγενημένος εκ του πνεύματος απεκρίτη Νικόδημος και είπεν αυτό, πώς δύναται ταύτα γενέστε. Απεκρίτη Ιησούς και είπεν αυτό, «Συ Ιώδη δάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ουγενόσκης, αμήν, αμήν λέγω σι, ότι ο είδαμεν λαλούμεν και ο εωράκαμεν μαρτυρούμεν και την μαρτυρίαν ημών ουλαμβάνεται. Ήτα επίγεια υπόν και ου πιστεύετε, πώς εάν υπό τα επουράνια πιστεύσετε και ουδείς ανεβεβήκεν εις τον ουρανόν ημίω εκ του ουρανού καταβάς ο βίος του ανθρώπου. Και κατός Μωυσής ύψωσιν τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως ύψωτίνε δι τον βιών του ανθρώπου, για να πάσω πιστεύον εν αυτό έχει ζωήν αιώνιον. Ούτως καρικάπησεν ο Θεός κόσμον, κόσμων, ώστε των βιών των μονογενή έδωκεν, για να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απολύτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον ούγαρ απέστειλεν ο Θεός των θείων εις τον κόσμον ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά ειναι να ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται, ο μη πιστεύων ήδη και κρίτε, ότι μη πεπιστεύκεν εις το όνομα του μονογενούς βιού του Θεού. Αυτή δε έστειν η κρίσης, ότι το φως ελίλητεν εις τον κόσμον, και ηγαπήσαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. ειν γαρ πονηρά τα έργα, Άσκαρο φαύλα πράσον, μισή το φως, και ουκ έρχεται προς το φως είναι μη ελεγκτή τα έργα αυτού. Όντε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως, είναι απ' αυτού τα έργα, ότι εν Θεό εστιν εργασμένα. Μετά αυτά ήλτεν ο Ιησούς και οι μαθητέ αυτού εις την Ιουδαίαν γιν, και εκεί διατριβέν με μεταπτών και εβαπτίζεν. Ίνδε και ο Ιωάννης βαπτίζον εν ενών εγγύς του Σαλίμ, ότι είδα τα πολλά είναι εκεί, και παργινόντο και ευαπτιζόντο, ούπογαρ ειν βεβλημένος εις την φυλακήν Ιωάννης. Εγένιτο ον ζήτησις εκ των ματιτών Ιωάννου μετά Ιουδαίου περί καταρισμού, και ήλταν προς τον Ιωάννην και είπαν αυτό, «Ραβί, όσιν μετά σου περάν του Γιορδάνου, όσοι με μαρτυρικάς, είδε, ούτως βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν. Απεκρίτη Ιωάννης και είπεν, udinate άνθρωπος λαμβάνειν ουδέν, ιαν μη δεδομένον αυτό εκ του ουρανού. Αυτή εμείς μη μαρτυρείται ότι είπον εγώ, ουκ είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι απεσταλμένος είμαι εμπρόσθεν εκείνου, ο έχον την νυμφήν νυμφίος εστίν. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακούων αυτού, καράκερι δια την φωνήν του νυμφίου, αυτή uni καραημή πεπλήρωτε. Εκείνον δι αυξάνειν, εμέδε ελατούστε ο άνωθεν ερχόμενος επάνω πάντων εστιν, ο ον εκ της γης, εκ της γης εστιν, και εκ της γης λαλεί, ο εκ του ουρανού ερχόμενος επάνω πάντων εστιν, ο ἐόρακεν και οἰκουσεν τούτο μαρτυρί, και την μαρτυρίαν αυτού ουδής λαμβανεί, ο λαβών αυτού την μαρτυρίαν, εσφράγισεν ότι ο Θεός αλητής εστιν, ον γαραπέστηλεν ο Θεός τα ρήματα του ουγαρ εκ μέτρου δεδοσεν το πνεύμα ο πατήρ αγαπά τον Διόν και πάντα δε το κενέν τη κυρία του. Ο πιστεύων εις τον Διόν έχει ζωήν αιώνιον, ότι απειτών το βιό ουκ όψεται ζωήν, αλλιοργή του Θεού μένει επ' αυτόν.